Filip, eh, lakaja lagun ezunki kolektiboko eh, kide zira, ideki elkartaren izenean. Asta azken gauguntan iraganda bilkura publiko bat, jendearen iritzia horoko gean ezakit nolakoa atxemandu zuen, eh, aski asaje edo janguratuak dira, nola dira? Bai, bestanda guk antolaturik, hor uh, etorri zuten bat ere begionez, ikusten proiektu hori presentatua izan den bezala, uh, jakinez alere. Iris buruz eta sekuritateari buruz zerbait egin behar dela, baita ere, uh, uh, bertze enpresa guzitan bezala, ba, materiala behar dela ere, uh, ere baina Hor, uh, aurriko siatien gauzak, uh, soberarie uh, partekulazki gaineko uh, zailan ura. Mm. Nekan duzu, aurkezu duzuela uh, helduko diren beste ekintzak, eh, zuen uh, eh, eh, elburua zer izanen da ekintza hauetan, zer eginen duzu esusen? Bo, mementuan ari gira, gira eta segituko dugu, informazioa pasa azten, xade sozialetan, partikulazki bera elkarte bat, garaneko Tim Runners deitzen dena, bere gain hartu du petizione bat, sinastia guk nahi ginuke uh, antolatu eh, eh, ibilaldi handi bat, uh, lagun eri buruz, uh, abiatuko litakena lagun inguruko lau uh, hori pentsatzen dugu egitea uh, Hori nahi dugu uh, erakutsi, Eta gaineko, gainakta nahi nuke markatu, implantatu, egan ezake, proiektuaren, ala nola, bagonak nun izanen dien, eta jendia oardaien, proiektu horren uh, eh, impactoaz. Uh, eh, Borrokak segitzen du, nola izpait egin, eh, proiektua bera, zertan da, uh, aldetik azkenean, uh, lagun uh, 2008 proiektu hori uh, eginen da, zuen helburua da ez ez, baina segitzen du, ala ere bere ibilbidea. Bai, behen aldetik proiektuak segitzen du, uh, eh, iruitzen zait beren planingak segitzen dula, uh, eh, jakinez, ez dela gaur egun ba, bat ere baimenik pausatuik izan eh, administrazionari, eh? beraz prefeta ez, dare, ez da idatzi dauku ez da bat jakinean, uh, Hainitza ipatuaren gauza bat benganik da konzertazioan, normalki gaur egun, burulian, burulian bukaerako, konzertazioan horrek berluke bukatu bukatua izan, eta guk ez dugu ikusi delako oienganik eh, konzertazioanen bat ere gaur egun. Zeta konzertazioa normalki egitarekin egiten da edo ez baita espada? Normalki, konzertazioan horrek berluke egina izan erritarekin edo elkarteekin, e, eh, lagun ba-, baliatzen duten eh, elkarte eta presuna guziekin. Eh? Eta ez da egiten eta egoten da artean, eh, azkenean harturadun eh, eta buruen artean? Bai, gaur egun proiektua da argunt behen artean, erriko etxetako kontseilariak ez dire bat ere jakinean ere,